viens. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Esiet sveicināti, dārgie radio Marija klausītāji, kā Alaž otrdienas rītā pēc desmitiem skan raidījums rīt cēliens kopā ar Karitas Latviju. Un esam pateicīgi Dievam par uh, šo iespēju, uh, par šo raidlaiku, ka varam dalīties ar darbiem, kas tiek īstenot mīlestībā. Un šodien uh, ar jums kopā būšu es Judīta, raidījuma vadītāja, un man viešņa Vita Ūdre. Es sveika. Sveicināta, es <laughs> sveika, es tā kā armijā. <laughs> sveika. sveika. Labrīt, skatītāji, klausītāji. Nu, man noteikti gribas pateikt uh, Dievam milzīgi paldies par šo brīnišķīgo rītu, par to, ka viņš mums ir devis šo laiku, tik fantastisku septembri, vispār vasaru, un uh, jā, protams, kā Judīte teica par šīm iespējām, kuras mums ir dotas, kā mēs varam īstenot šos mīlestības darbus. Jā, paldies, Vita, tev, ka tu arī esi atsaukusies šim aicinājumam nu, nerunājot par visu iepriekšējo pieredzi, ko tu esi darījis, un faktiski tu visu savu uh, apzināto mūžu esi bijis kalpošanas darbā un uh, nesautīgi to darījusi, <clears throat> bet uh, es ienākusi arī karitās, <clears throat> nu, kopš uh, Eh, Karitās kopš 2002. gada, eh, kāda vidus, jā, es no sākuma, tu drusku vēlāk, bet eh, mēs šodien runāsim par, par sociālajiem pakalpojumiem, kas tiek realizēti sociālo pakalpojumu centrā Terezes mājojā ar Vāciešu ielā 6, un tur mēs esam kopš 2022. gada nogales, jā, es varbūt tāds pāris nedēļas ātrāk, bet, <laughs> nu, Jā, un, um, un tad uh, tu esi bijusi administrātori līdz uh, šim pašam brīdim. Jā. jā. Uh, pastāst, kā tev ir klājies pildot šos administratoru pienākumus, varbūt nu, tā nedaudz ieskicē, un mēs pastāstīsim arī pēc tam sīkāk, kas tad vispār notiek Terēzes mājā. Uh, Tu domā tagad, kas notiek? <laughs> nē, nē, nē. Nu, kā, nu labi, jā, tad, tad sāksim varbūt ar to, ko, kas tad tiek, kādi sociālie pakalpojumi tad tiek sniegti Terēzes mājā, jā? Nu, Terēzes mājās tiek sniegti sociālo pakalpojumi rehabilitācija, jā? Mhm. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Un mums ir šobrīd, šobrīd divi veidi, tātad individuālās programmas, no Rīgas sociālā dienesta apmaksāts, ja, un kas arī ir Rīgas sociālā dienesta projekts, bet tas ir universālais projekts, kas ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bet viņš ir arī paredzēts gan vecākiem, gan brāļiem, māsām, ja ir mm. tāda vajadzība. Tātad tāds liels universāls projekts, kurā visa ģimene var saņemt palīdzību. Un jā, ar to arī šis projekts ir universāls, viņš jā. ir eh, faktiski nu, tikai Karits Latvija šādu projektu īsteno, un eh, tad, tad sociālās rehabilitācijas programma bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem un eh, atbalsta pasākumi arī gan viņu likumiskajiem pārstāvjiem, gan ģimenes locekļiem, tā kā tu saki, visai ģimenei. Jā. Un kāpēc eh, viņš ir universāls, kāpēc eh, tik garš nosaukums, jo eh, lielākoties šāda palīdzība bērniem funkcionāliem traucējumiem tiek sniegta līdz 18 gadu vecumam. Nu jā, šis projekts ir līdz 24 gadu vecumam. Jā, tātad mm. šit, mums ir bijuši neskaitāms sarunas ar vecākiem, ar atbalsta personām viņu, ar, ar, ar citiem tuviniekiem, kas nu ir nākuši uz sarunu ar mums, tie, kas atved bērnus uz nodarbībām, ja mēs ar visiem faktiski aprunājamies, un tā lielākā bāža viņu ir, kas būs pēc 18 jā. gadiem. Jā. jā. Mhm. Tas ir tas, par ko vecāki uztraucās, jo, jo šiem bērniem principā tās uh, daudzu terapeitu atbalsts, palīdzība ir vajadzīgs nepārtraukti. Un ja viņš krasi 18 gados beidzās, tad, uh, nu, principā mhm. tas ir regress, ja tas mhm. nav tā, ka apstājās, bet tas ir tā, ka iet uz atpakaļ tā attīstība. Jā, un uh, rakstot, uh, mēs faktiski nu, piedalījāmies aktīvi šī projekta rakstīšanā, šī universālā projekta rakstīšanā, un nu, vai bija nepieciešams kāds pamatojums, kāpēc mums ir vajadzīgs iekļaut arī jauniešus, ne tikai bērnus, līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, uh, Un uh, es atklāju statistikā, ka ļoti nu, eh, milzīgs invaliditāšu skaits, tad, tad, nu, invaliditātes, mhm. kas tiek piešķirt cilvēkiem, ir uzreiz pēc 18 gadu vecuma. Nu jā, jo tad viņi vairs īsti neko nedara, un tad viņas arī nekur citur neņem pretī, un tas arī jā, ir tas, pa ko vecāku uztraucās, ko vispār tie bērni darīs tālāk, jo mm. mums jau darba devēja ir ļoti maz, grib viņus redzēt. Mm. Nu jā, jo cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem nenozīmē, ka viņam ir invaliditāte, bet, tad, bet ir nepieciešama palīdzība. Un tad, ja šiem cilvēkiem netiek sniegt palīdzību, tad var nonākt tad, līdz invaliditātei. Jā, jā. Jā, nu, jā, mums arī šobrīd ir tādi bērniņi, kuriem nav ne invaliditāte nekas, bet ir vienkārši kādi Eh, dzīves satricinājumu, kaut kas ģimenē ir noticis, un eh, bērniņš ar to netiek galā, un viņam vienkārši ir vajadzīga palīdzība. Un, eh, lai, nu, jā, tiešām, lai tie funkcionālie <laughs> traucējumi nekļūtu hroniski, un lai tiešām nenonāk līdz invaliditātei, un reizēm tas ir diezgan maz. Uh, Un uh, ir konkrēti vecāka atsauksme, kur, kur mamma saka, kā tas bērns ir izmainījies, kopš mm. viņš iet pie jums, un uh, pat neizejot visu, tā kā to, ko, uh, ko mēs un ko, nu, ko speciālisti bija izdomājuši, cik tās nodarbības vajag, pat nemaz nevajag tik daudz, bet bērnam jau ir izmaiņas redzamas, acīm mm. redzamas, jā. Mm. Nu jā, mēs esam pateicīgi Rīgas domai, ka mēs tiekam atbalstīti un ka tiek atbalstīti šādi bērni, uh, jo nu, faktiski valsts uh, varbūt sniedz palīdzību vairāk eh, tiem, kam jau ir smagi funkcionālie traucējumi, bet ir labi, ka mēs varam sniegt šo atbalstu, mm. uh, nu, kā tu saki. Tad, kur kuri, vēl nav smagi. Kur vēl nav smagi, kuri nepieciešams piepalīdzēt Jā. šim bērnam, lai nenonākt līdz smagiem Jā, funkcionāliem traucējumiem, bet mm. lai bērns jau būtu spējīgs arī patstāvīgi tālāk dzīvē mm. iet, ne, bez bez, bez uh, palīdzības citu. Mm. Jā. Un uh, šeit arī ir tā unikalitāte, <laughs> ja, ka, ka mums ir uh, plašs tas diapazons, nu, es domāju, tās bērnu funkcionalitātes ziņām. Jā. Un nu, tad es jautāšu to pirmo, <laughs> tagad varbūt mēs esam iesildījušās nedaudz. Jā, eh, kā tu jūties šajā darbā? Un esot kopā ar šādiem bērniem, redzot, kas notiek dien dienā, kādas ir tavas sajūtas, tavas emocijas, tavas pārdomas <laughs> varbūt? Uh, jā, es tev teikšu, ka es jūtos labi, es zinu, ka tu teiksi, ka tā nav pareiza atbilde. <laughs> nu, es... Uh, teiksim, kā varu. Principā es jūtos gan priecīga, gan dažreiz arī bēdīga, protams, bet kopumā tas, ko es gribētu teikt par šiem diviem gadiem, ko es esmu nostrādājis un ko es arī esmu jau vairāk kārt teikus kādiem cilvēkiem, kad mums visiem vajadzētu kaut kādā veidā nezinu, vai pastrādāt, vai pabūt, vai ar šiem bērniem, jo viņi ir tādi paši, kā, kā tie, kurus mēs uzskatām par veseliem bērniem, uh, un ka viņi ļoti daudz var izdarīt. Viņi var ļoti daudz izdarīt, arī pateicoties šādām programmām, un uh, ka viņus, uh, ar viņiem ir vieglāk strādāt nekā ar veseliem bērniem, kā <laughs> saka. Jā, jo Jo, teiksim, vadot, eh, esot nometnē, esot audzinātājai, es sapratu, ka ar šiem bērniem ir vieglāk, eh, jo viņi, viņi tik daudz, viņi nemāk manipulēt, viņi, viņi ir ļoti atklāti, viņi netaisa intrigas. Kā es teicu, viņi eh, nometnē mums bija, cik mums bija 16 bērni, ja es nekļūdos, vai 18, tagad vairs neatceros, bet Nedēļas laikā neviens no šiem bērniem uh, nesakāvās un neizdarīja pāri viens otram tā izteikti pāri. Kā mēs to Ab, redzam? Apzināti. Apzināti, jā, kā mēs to redzam parastās skolās vai, kā saka, pie parastiem bērniem, kur tas notiek regulāri un kur, kur ar to ir jātiek galā. Tie bērni ir ļoti, ļoti empātiski, mm. ļoti saprotoši viens pret otru, nu tādi, nu, jā man liekas, viņiem, viņiem tiešām nu, mums vajadzētu izglītot sabiedrību un uh, lai viņus uh, ņemtu, tā kā saka, pretī, lai viņiem eh, atrastu to vietiņu, ko viņi var darīt, jo uh, viņiem ir lietas, ko viņi nevar darīt, bet to, ko viņi var darīt, viņi var darīt ļoti labi. Mm. Nu, tie talanti, kas viņiem ir no Dieva iedoti. Un to mēs redzam arī <clears throat> nu, nodarbībās, ja, ko jā. speciālisti saka. Jā. Jā. Mm -hmm. jā, mums ir arī ļoti brīnišķīgi speciālisti komanda, kuriem tiešām patiesi interesē šie bērni, kad uh, mūsu speciālista eh, komanda sapulcēs, viņi vienkārši ar ļoti lielu deksmi viens ar otru konsultējās un uh, stāsta runājot par konkrēto bērnu un saka, ka tam, tam vajag to un tam vajag šito un speciālisti viens otram prasa, vai tu nevari tā palīdzēt vai šādi palīdzēt, jo es redzu, ka tur vēl bišķiņi vajag mm. piestrādāt un uh, mhm. nu, tā, ka tie cilvēki patiesi ieinteresēti. Nu jā, jo uh, tad, kad atnāk vecāki, mēs iepazīstamies ar vecākiem mm, un uzklausam viņu stāstu, uh, <clears throat> un kādas ir vecāku vēlmes, kā viņi uzskata, kas būtu bērnam nepieciešams kādu palīdzību, un tad ir, nu, kādai daļai ir arī kādu citu speciālistu atzinumi, kas būtu mm. nepieciešams, bet tā īstā aina jau atklājas uzsākot šo darbu, praktiski strādājot, Jā. un sākotnēji tiek izveidots rehabilitācijas plāns, apmēram, nu, nu kas tiešām viņš nav precīzs, viņš ir nu, no tās sākotnējās, pamatoties šo sākotnējo informāciju, izveidots un, un apmēram piemests, eh, cik tad nodarbības eh, varētu būt pie, pie kāda no speciālistiem vai pie vairākiem speciālistiem. Un tad sākot strādāt, tad jau atklājās, ka varbūt eh, kāds no tiem izvēlētiem terapijas veidiem <laughs> vispār nedara. Un, Jā. Ne? un tad ir šī speciālista komanda, kad sanāk kopā, tad, tad pastāst, kā nu kuram ir gājis un, uh, Un tad uh, cits speciālists saredz, jā, es šeit varētu palīdzēt šim bērnam. Jā. Mm, tāpēc tā ir komanda. Un, uh, jā, tad ir logopēds, mākslas terapeits, psihologs ar smilšu terapiju, ar efektiem, kas uh, strādā, un mm, ergoterapeits, fizioterapeits, uh, mūzikas terapeits, kanisterapeja, un uh, speciālais pedagogs ar abaterapijas elementiem, kas strādā. Nu, kur bērniņiem vajag, tiek veiktas arī masāžas un, un nu jā, protams, sociālais darbinieks un, un, un administrators, <laughs> kas ir Vita un un vadītājs, jā, ka šobrīd esmu es, man ir uzticēts arī vadīt šo centru kopš eh, <clears throat> šī gada vidus. Jā, mm, varbūt par tām vecāku atsauksmēm. Mm, nu, vecāku atsauksmes ir, eh, eh, kopumā mums viss ir pozitīvas atsauksmes pārsvarā, ir atsauksmes, kur vecāki ir arī bijuši tādā, nu, tā kā, kā lai saka, nu, ka viņiem licies, ka nav jau jēgas, ka tā diagnoze ir uzstādīta un ka neko jau nevar izdarīt un īsti jau nav jēgas, bet ja jau piedāvā, nu tad jau var nākt izklaidēties. <laughs> un tad, un tad, tad, jā, vecāki nāk un viņi saka, kad... Uh, ka viņi redz progresu, kam viņi nespēja noticēt, un bieži arī tās ir varbūt kāds ārstu uzstādīts diagnozes, kur, kur ārsts ir pateicis, ka bērniņš nelasīs vai bērniņš nerunās, un izrādās bērniņš salēnām sāk lasīt, un viņš salas jau kādus vārdus, un vecākiem tas ir milzīgs pārsteigums, kad, kad izrādās, kad var, ka to var izdarīt, uh, Nu, arī tas, ka vecāki bieži nezina, eh, viņiem liekas, ka eh, mākslas terapija ir bērniņš pazīmēs, mūzikas terapija ir bērniņš kaut ko paklausīsies, ka viņi nezina vispār, eh, ko šajās terapijās dara un kādā veidā tieši tā māksla vai mūzika, kā viņa var attīstīt bērna valodiņu vai, vai lasīt prasmes vai vēl kādas lietas, kā mums bija maza meitenīte, Eh, man liekas, nepilnu trīs gadiņa, ja nemaldos, viņa vēl aizvien nemācēja un nekāp uz krēsla, nevarēja vispār uzkāpt ne uz kādu veidu krēslu. Ah, bet nonākot mūzikas terapijā un tik ļoti gribot spēlēt klavieres, viņa uzkāp uz krēsla, kas mammai bija milzīgs pārsteigums, <laughs> kad, kad, nu, ka viņa to izdarīja, jā, un tad, eh, nu, arī, ka tos bērnus var ieinteresēt ar dažādiem veidiem, dažādiem tiem pašiem mākslas veidiem, kad uh, nometnes laikā kāda mamma komentēja bildi, kur viņa teica, mans bērns sēž pie galda un zīmē. <laughs> nu, kad, nu, jā, kad, kad ir tās izmaiņas, ka viņa redz un kad ir mhm. tiešām lielas izmaiņas, jā. Jā, mēs esam daudz dažādu šo stāstu no vecāku puses dzirdējuši arī par to, diemžēl tādi negatīvi stāsti, kā citi speciālisti, kā tu jau pieminēji, noraksta bērnu. Jā. Mm. Un tad ir abrīnojami, ka šiem vecākiem tomēr ir kāds cīņas par ticību, ka viņi tomēr <clears throat> nu, ir atsaukušies tādai iespējai, uh, un, mhm. un uh, ved, ved pie mums vai kur citur uz kādām citām uh, terapijām, uz kādiem citiem centriņiem, bet ka, ka tomēr izmanto šo iespēju. Nu jā, un tad ir, uh, kā jau tu teici, ir nu, diezgan liels arī šis skaidrojošais darbs, jā. lai paskaidrotu, kāpēc jūs bērnam tas ir nepieciešams. Jā. jā. Jā. Jo tas īsti nekur netiek skaidrots, jā, un vecāki īsti pat nezina, kas tā terapija tāda ir un, un kā viņa darbojās un kā tas mm. notiek. Un, nu, ja godīgi es arī nezināju, atnākot šeit strādāt, man nebija nejausmas, jo man, nu, man nebija vispār bijusi saskaries. Kaut ko zināju, tad es zināju logopēdu un psihologu, nu, mm. vairāk es neko mm. īsti nezināju, jā, tā kā. Un kad mūs, mums ir brīnišķīgi mūzikas terapeita Ariadna, kura uh, uztaisīja atbalsta grupu vecākiem, pastāstot un parādot, kas ir mūzikas terapija, tad, tad ļoti daudz vecāki teica, ka viņiem pat prātā neienāca, ka šāda izskatās mūzikas terapija, ka tas notiek tā. Viņiem bija iespēja arī pamēģināt jā, pašiem Jā, praktiski. viņiem pašiem bija iespēja būt eh, terap, tā teikt, terapijā, izmēģināt daudzas lietas un eh, kā arī to ieraudzīt, cik mēs esam dažādi. Uh, tajā nodarbībā, teiksim, es arī piedalījos un uh, un uh, mums bija jāklausās četri dažādi uh, skaņdarbi, un uh, cik daudz ļoti dažādi mēs to dzirdējām, kad, uh, teiksim, bija skaņdarbs, kur man personīgi, ja man būtu iespējas, viņu izslēgtu. Es vienkārši domāju, nu kā var kaut ko tādu klausīties, un tad ir blakus cilvēks, kurš saka, ak, Dievs, man liekas, aizlidoja pie šī skaņdarba. un, jā, un mēs bijām, man liekas, astoņi vai deviņi cilvēki, mēs bijām diezgan daudz, un tik ļoti dažādi bija pa katru to skaņdarbu, kurš, kurš teica, ka šito nemūžam neklausīšos, jā, un kuram tas deva ļoti pozitīvas emocijas. Mm -hmm. Un uh, tas parāda arī vecākiem, ka arī viņu bērni ir dažādi, un ka viņus jā. nevar ielikt vienā rāmī. jā, un ir jāmeklē tā iespēja, un tas, kas der viņa bērnam, jā, tieši mhm. tā, tāpēc nevar, nu, daž, dažreiz ir tā, ka vecāki nāk, un viņš saka, nē, es gribu savam bērnam tieši šo terapiju un nevienu citu, bet... Uh, Bet uh, tur nesenāk, teiksim, bērniņš nevar vai nu īsti tā terapija nedara vai nevar sastrādāties ar speciālistu, bet kāda cita terapija, par ko vecāks pat nav iedomājies, ir tieši tas, kas tam bērnam dara. Mm vai mums te nesen arī bija, ka ne, viņ, ne, bērnam nevajag zīmēšanu, nevajag to mākslu. Jā, jo, ko jā, viņš ko... tur dara, tikai kaut ko pazīmē, melnās krāsās. <laughs> jā, eh, un, un, un, un, un speciālis gan arī apraudājās, kad mēs pateicām, jā. ka mamma nevēlas vest eh, bērnu šo šo, šīm nodarbībām sāk stāst kāds progress, sāk kungs, nu nē, nu nedrīkstam bērnam atņemt šo. Un, un tas nav, lai pieturētu, ja tepat laikā ir godīgi, un speciāls, pasaka, nē, es šim bērnam nevaru palīdzēt. Nu, jā. Jā. Labāk šo laiku izmantot kaut kur citur, jā, un pie cita speciālista, jā. Nu jā, kā tas ir brīnišķīgi. Uh, Vita, tu, tev arī ir šī te personīgā pieredze. Tev arī bērnam bija kādas problēmas un kāda bija speciālista pieredze, bet ko tu kā mamma izdarīji? Mm, tu domā par manu vecāko dēlu? Jā. Nu, viens ir tas, ka nu, es nekad viņam neļāvu klausīties to, ko teica apkārtējie, ka tu nevarēsi, ka tu nekas nebūsi, tu nebūsi šofers, tu nebūsi tas, tu nebūsi vēl kaut kas, ko gan, eh, gan arī jā, speciālisti, bija arī ārsti, kas to atļāvās pateikt, gan, protams, apkārtējie cilvēki, kuriem gribas būt, eh, nu, nezinu, gudrākiem, viņiem liekas, ka to vajag pacai, pateikt. Uh, ko es varētu teikt, ka no nu, tādiem patsmitniekiem, pusauģiem vispār nedrīkst neko tādu teikt, arī veselam nedrīkst teikt. Mm. Bet, nu jā, es meklēju iespējas, es viņam teicu, ka viņš varēs, uh, un eh, viņa sapnis bija braukt ar lielo mašīnu no četru gadu vecumu, ko viņš teica, nu, spēlējās uz grīdas un teica, ka viņš brauks ar šādu mašīnu. Un jā, viņš šobrīd brauc. <laughs> viņš brauc Norvēģijā, strādā, pelna. Un, eh, bet es, jā, es mainīju skolas, mainīju vietas, kamēr, eh, kur bija, kur skolotāji, nu, pieņēma viņu tādu, kāds viņš ir, un tika ar to galā, un veiksmīgi pabeidza skolu, un, un, un jā, vai tu esi gatava pastāstīt, kas bija noticis tavam dēlam? Nu, mums tur bija daudz, teiksim, no bērnības, tad, kad viņš izslimoja žurku mēri, un tad sākās dažādas vispārējās slimības, droši vien tīri, tāpēc, ka imunitāte bija pazemināta, un tad, tad bija kādas traumas, kā rezultātā izveidojās epilepsija, plus tika traumēta viena atstiņa, Un, un, un, jā, un nu, tā visa rezultātā bija cilvēki, kas teica, jā, tu nebūsi ne tur šofers, nekas, un, uh, bet... Tev nekas uh, neizdosies. Jā. jā, tev nekas neizdosies, bet es uzskatu, ka epilepsija tika dziedināta, tieši dziedināt, nevis ārsta, izārstēta, jo tajā laikā bija ļoti daudz lūkšanas, un tad, kad mēs braucām uz pēdējo pārbaudi, tad, uh, tad ārsts, kurš pārbaudīja viņu, kurš bija pilnīgi neitrāls ārsts, kurš viņu nekad nebija redzējis, uh, Viņš teica, es nesaprotu, mamma, ja te jums kādreiz kaut kas ir bijis, tad šobrīd te nekā nav. Es nezinu, par ko jums te ir bijis, nu tā kā par ko te ir runāts. Nu jā, un, un, un, jā, un arī netraucē tas, kad ar vienu acis ir sliktāk redze. Nu. Mhm. Tā kā, ja ir sapņi, mērķi un ja ir atbalsts, tad, tad visu var. Galvenais ir saviem bērniem ticēt, atbalstīt viņus un teikt, ka viņi var. Jā, un tas, eh, ka mēs, eh, ka neviens, eh, jā, nu, ja kāds no mums, kāds šobrīd klausās, kurš šādā situācijā un ir kādās grūtībās pats vai varbūt savu bērnu, savu mazbērnu dēļ, neviens cilvēks no malas nezina šo bērnu tik labi, kā zinat jūs paši, tas ir jūsu bērns, un neviens bērns nav brāķis, Ja Dievam nav brāķu. Dievam nav brāķu, un ik viens arī, ja ir kādas funkcionālas grūtības, ik viens cilvēks ir radīts pēc Dieva tēva, pēc mm. viņa līdzības, un viņš ir vērtīgs tāds, kāds viņš ir. Jā, es nesen kaut kur arī, es tagad precīzi nepateikšu, vai tas bija kristīgais rādio vai kur ļoti smuka, kur kāds teica arī, kad... Uh, ja Dievs man ir radīja, tad man ir, tad, tam ir mērķis. Viņš mm. neradīja cilvēku tāpat vien. Mm -hmm. Viņš radīja, ka katram cilvēkam ir mērķis šai mm-hmm. dzīvē. Mm-hmm. Un, eh, jā, tiešām Dievs jums dod spēku ikvienam un, un šo spēju saredzēt to vērtību. Ir ārkārtīgi liels spiediens no sabiedrības. Jā. Eh, tev tā kā... Nu, Īpaši, ja tu esi savādāks. <clears throat> Ja tu esi savādāks un ja tavs bērns ir savādāks, ne, uh, Un uh, nebija taču viegli, nu, stāvēt tam pret, nu, varbūt uz tev bija tas cīņas par, bet nu, katrā ziņā, nu, ļoti taču nepatīkam, ka, ka cilvēki runā kaut ko sliktu par tavu bērnu un ar tādu, ar tādu nicinājumu, nonicinot arī, ka viņš nekas nebūs. Nu, jā, protams. Bet nu, jā, saku, galvenais ir ticēt, un tas, ka nu, mēs zinām vislabāk. Jā. Mēs mm. zinām, mēs redzam. Un pat ja reizēm tev pašai liekas, ka nu, varbūt tad ir jāsaprot, ka tu vismaz tam bērnam to nedrīkst parādīt. Un, nu, kā, mm. viņam ir jāredz, ka mamma tic. Mm -hmm. Tas iedvesmo, jā. Uh, Jā, es atceros kādu sarunu arī <clears throat> ar vienu vecāku, kur nu, bērns arī jau divus gadus apmeklē Terēzes māju, un, un kur māma atnākot teica, es gribu uh, Eh, sava bērna labāko versiju, ko vien var dabūt no <laughs> viņa. Jā. Mm, fantastiski. Jā. <laughs> Jā. Apzinoties to, ka nebūs kā visi, bet eh, kā, kā lielākā sabiedrības daļa, bet eh, viņa darīs visu, lai būtu tā labākā versija. Jā. Un tāpat, jo kā tad mūsu mīlestība varēs izpausties, ja nebūs šādu cilvēku mums riņķī? Kā atceries, uh, tur arī dzirdēju to stāstu, kur uh, mamma, kurai uh, jau mātes miesās pateica, ka bērniņš būs ar šādiem traucējumiem, viņa atnāca mājās un viņa prasīja savai mammai, viņa teica, uh, vai tu man ņems pretī mājās ar tādu bērniņu, nu, kad, un, uh, un tā viņas mamma, kas ir vecmāmiņa, viņa saka, uh, Kā tu vari tā runāt? Tas ir, tā ir Dieva svētība, un mēs būsim viņam līdzās tik, cik Dievs būs lēmis, lai mēs būtu viņam blakus un viņu atbalstītu. Jā, brīnišķīgi. Un uh, mums ir arī vēl kāds stāsts, kur uh, grūtniecības laikā bija tāds uh, liels spiediens uh, no sabiedrības, no uh, no mediķu puses arī par to, ka ir jāveic uh, medicīniskais aborts līdz 24. grūtniecības nedēļai, jo šis bērns vienalga nomirs un, uh, un, un, un nu, tur veseli, nezinu, plējāt bija ar, ar, ar šīm diagnozēm un, un tad, kad mamma pieņēma lēmumu, ka tomēr viņa saglabās bērniņam dzīvību, tad uh, viņa tik nosodīta un uh, Mm. Bet šis bērns ir dzīves un uh, šobrīd apmeklē arī nodarbības, nodarbības centrā, jā. jā. Jā, un ir ārkārtīgi skaista un, un gudra, gudra meitene. meitene. <laughs> Brīnišķīgi. Nu jā, ko mēs daram ar tām situācijām, kurās, uh, kurās Dievs mūs ieliek, ne? Mm. Jā. Yeah ka vajag ka visiem būt pareiziem, nedrīkst būt neviens šķības greis. Ja? <laughs> Visiem vienādiem. Visiem vienādiem. Kā mums bija padomu laikā GDA normas, ja? <laughs> jā, un, un tad, tev bija, tad tu biji vērtīgs, ja tu varēji šīs normas jā. izpildīt. Ne? Mm. Jā, kā gan mūs, kur tad mūsu mīlestībai parādīties, jo viegli jau ir mīlēt to, kas ir... Uh, ar kuru viss ir kārtībā, kur, viss ir kārtībā. kur nav jāieguldās. Mm, jā. Uh, jā, pastāst varbūt to, cik tev ir iespēja savu, nu, tā kā, nu, savu mīlestību parādīt, strādājot Terēzes mājā. <laughs> nu, gan sagaidot šos bērnus, vecākus, gan reizēm viņus pieskatot, gan arī, gan arī stāstot šos stāstus, gan uzklausot vecākus, bet jā, vairāk noteikti laikam daloties ar pieredzi un esot, nu tā kā, kā tu saki, stipri stāvēt, vai, nu, jo viņiem, viņi reizēm ir uh, sašlikuši. Jā, viņi ir tā, un viņiem liekas, kad, eh, nu, ka nekam vairs nav vērtības, un arī tas, kad viņi reizēm pieņem to, kad eh, saka par viņiem bērniem sliktu, mm. teiksim, skolās, un kad ir, eh, nes kāpēc vecākam ir bieži tāds, ja skolotāja tā teica, tā tas ir, mm -hmm. bet tā tas nav. Mm. Un uh, mums ir daudz mammas, arī tu esi bijusi klāt tādās sarunās, kur mēs sakam, tev jāiet un jāizstāv savus bērns. Mm -hmm. Tu nevari piekrist visam, ko par viņu saka, un tad mamma ir tāda ļoti, ļoti izbrīnīta. Un, uh, Bet jā, tās sarunas, tā sagaidīšana, tas arī, kamēr bērniņš ir nodarbībās, ka var vecākiem parunāties, padalīties kādā pieredzē, vai vienkārši parunāties, iedzert mhm. tēju, tas, tas mhm. ir ļoti daudz, jo uh, viņi dažreiz atnāk tik ļoti noguruši un tādā skrējienā, kad šeit ir vienīgā vieta, kur viņiem beidzot viņu ir 40 minūtes pasēdēt un neko nedarīt. Mm. Jā. Nu jā, un tu esi tā, kas eh, arī pacienā ar, ar kādiem gardumiem <laughs> un arī izcep eh, šat, jā, šat tad kaut ko izcep, plācmaizīts, <laughs> kādu rulaktīti un, un, eh, un, un jā, šīs tējas, kafijas un, un, un šīs uh, iedvesmojošās un tādas uh, līdzgaitnieka sarunas. Jā. Mm -hmm. Un, eh, un šeit, redz, ir tas, ka noder tā mūsu unikālā pieredze, jā. Ja? tas, ko tu esi piedzīvojis, ko es ar saviem bērniem jā. esmu piedzīvojis, un, eh, un ka nav, es vēlreiz atkārtoju, nav svešiem cilvēkiem taisnība. Jā, mēs ejam, eh, nu mēs nevaram teikt, ka ārstam nav taisnība, jā, ja? vai, vai ka skolotājiem nekad nav taisnība, tomēr mēs pie viņiem ejam kā pie autoritātēm, bet vienalga mums ir jāizvērtē, vai Jā. mēs to pieņemam, vai mēs to nepieņemam, ir jāpārdomā šis teiktais, un tad ir skats uz Dievu, kā Dievs parādi tu man, kā tu manu bērnu redzi, mm -hmm. ja es pati nespēju vai pats kā vecāks nespēju saredzēt, jā. Jā, ir arī nesen bija tāda saruna ar, ar <clears throat> ar vienu vecāku, kur eh, bērns eh, apmeklē homeopātu. Un eh, vairākus gadus šo homeopātu apmeklē un, un, un bija kāda saruna, kuras laikā tas ārsts teica, nē, jūs nedrīkstat te vienu citu, ne pie viena cita speciālista vairs iet, tikai pie manis, un konkrēti pasakot, jo, ka, ka ir labākais, viņš ir labākais speciālists. Uh, Un, eh, <clears throat> un vēl tur eh, kaut kādi arī tādi nonicinājuma vārdi bija, un, un, un māma saka, es biju tik nepatīkami pārsteigta, un es ilgi nesapratu, ko man darīt, bet uh, skaidrs, ka es negribēju, lai vairāk man, nu, es negribēju to dzirdēt, mm. ko viņi saka, un es pieņēmu lēmumu, ka es nevaru pie šāda ārsta vairs vest savu bērnu, uzticēt uh, viņam savu bērnu. Nu jā, kurš ir tik augstprātīgs. jā, tad meklē, tad ar steigu meklē citu jā. speciālisti, jā. Varbūt, eh, lai cik eh, labus eh, medikamentus piemērot un tā, bet ja saskars šādu nicinošu attieksmi, tad es domāju, ka šis speciālists nav tā vērts, lai viņam uzticētu savu bērnu, mm -hmm. dārgāko, kas ir. Jā. Mm. Jā. Uh, Jā, mūsu raidījums eh, tā pamazām tuvojas noslēgumam <laughs> jau. jo <clears throat> pat nebija laika muzikālo pauzīt ielikt. Eh, jā, varbūt eh, tev ir vēl kādas atsauksmes, ko tu varētu minēt no vecāku puses. <clears throat> Mums te tagad nesen arī tāda, mums ir tāda kopīga grupiņa, jā, Whatsappā, kur uh, Eh, kur mēs arī, nu, kur vecāki var ielikt kādu informāciju un mēs, un tad tur mm, septembra sākumā vai pirms septembra, tad uh, vairāki rakstīja šādas pateicības vārdus. Nu jā, pateicības mm. vārds, jā, tur vecāki rakstīja, bet uh, par to, kad viņi ir uh, pateicīgi par to, kā mēs, kā mēs rūpējamies, kā mēs aprūpējam, ka mēs arī uh, <laughs> spējam pielāgoties, jo tās situācijas visu laiku mainās, īpaši tagad, kad sāks skola, kad eh, mm. Judīte ir jātaisa grafiks, <laughs> un kā viņš šorīt teica, situācija mainās katru minūti, tad būs, tad nebūs, tad saslimuši, tad vēl kaut kas, un eh, nu jā, visiem vajag kaut kā pielāgoties, katram tas savs laiks, kad viņš ir tikt, bet... Mm. Nu jā, tad, tad Tieši... ir, ir, ir speciālistu iespējas, jā. un tad ir vecāku, tad iespējas. Ir vecāku iespējas, un, un, un un vēlmes, un tad visu to Un arī bērnu kapacitāti, jo mm, bērni, kuri īpaši, kuri pirmo gadu šogad uzsāk mm. skolu, mm. mēs arī pamanām, ka veca, speciālists saka, ka tas bērns jau ir nekāds atnācis pēc tās skolas, ka viņš jau vairs nav spējīgs mm. kvalitatīvi darboties, jo viņš jau ir noguris. Jā, un to mēs arī esam saskārušies, ka nereti uh, Eh, vecāki grib, eh, nu, kā saka, pēdējo sulu no tiem bērniem Jā. izspiest, eh, bet tad mēs atkal viņiem sakam, nenodara to, jo jūs Jā. bērnam ir ļoti svarīga atpūta. Nu jā, viņi ir pa daudz, kad ir grib Neķeriet pa daudz, atkal jā. visu, ko jūs <laughs> varat, jā. jā. Un uh, arī, mm, piemēram, par šodien bija viena situācija, kur mm, bērnam ir ekskursija no skolas un, un, un, un mamīt mm, nu, zinot to, cik ir svarīgs bērnam šīs nodarbības, bija gatava atteikties no tās ekskursijas, lai bērns <laughs> nāk uz nodarbībām. Un tur atkal mēs, nu, ne, nenodarat bērnam nu, jā, to. <laughs> Jā, ekskursija jau nav katru <laughs> dienu. un tās ir atkal uh, svaigas emocijas, atkal kopā būšana ar saviem klases biedriem un, un, un pamaina vidi, un tas atkal ir ārkārtīgi svarīgi. Būtu arī tāds, ka uh, vecākiem uh, dažiem, varbūt ne visiem, bet ir, ka liekas, ka uh, tam bērniņam jau ir tik daudz, viņam ir diagnoze un viss, un ka tad viņu vajag tā kā visu laiku lutināt un, uh, mm. un uh, nu, tā kā īsti neaudzināt. Mm Mm -hmm. Un tad uh, mēs esam tie, kas pasakam, nu tā kā parādām, ka arī šis bērniņš ir jāaudzina un ka viņam var iemācīt, jo vecākiem liekas, nu, ka tur jau vairs, nu tā kā mhm. ir jāatļauj viss un tad, tad paši netiek galā un tad ir paši pārguruši un, nu, arī tādas lietas, jā. Un tad atkal dar tie pieredzes stāsti, kad var arī šīm bērnam var daudz ko iemācīt, mhm. izskaidrot un arī viņš var tieši tāpat saprast, ko viņš drīkst un ko viņš nedrīkst atļauties vai arī 8, 9, 10 gadīgi bērnu sauc par bebi. Jā. Un tad mēs sakam, ļaujiet bērnam pieaugt. Nu, jā. <laughs> Nenodariet viņam to. <laughs> jā. Jā. Tā kā dažādi, jā, šie stāsti. Uh, mēs minējām, ka uh, tiek veikti arī kādi atbalsta pasākumi vecākiem. Varbūt tu pastāst par to. Kāda, kāda jā, veida ir bijuši? Jā, jā mums ir uh, pieejams uh, masāžas vecākiem ir bijuši, par ko viņi, protams, visi ir ļoti lielā sajūsmā, mm -hmm. bet kā vienmēr atkal ir vecāki, kuri nē, nē, varbūt tomēr bērnam un ne man. Vai ja, arī, kādam citam vairāk. Jā, varbūt vai... kādam citam vairāk vajag, jā, un kad tu piedāvā mammai, viņi saka, nē, bet varbūt vīram vajag, un, un nu jā kad, kad nemāk arī pieņemt to, ka uh, mm. tu vari šobrīd atpūsties, ka tas ir <laughs> tavs laiks un tev tas tiek iedots. Tad mums ir vingrošana vecākiem, kur uh, nu, kas ir ļoti vērtīga un ļoti nodara, ko vecāki arī iemācījās novērtēt. Gan vecāki, gan vecvecāki varēja nākt uz vingrošanu, var nākt. Mhm. Un vecmāmiņa saka, ja es pirms tam turējos pie uh, sabiedriskā transporta durvīm, lai iekāptu, tad es tagad gandrīz vai lecu iekšā. <laughs> tad, tad uh, vingrošana ir e, ļoti, ļoti vērtīga un speciālists mums ir ļoti labs, līdz ar to tas ir... Uh, Un ir vecāku atbalsta grupas, kur, eh, kur viņi nāk kopā un var dalīties ar savu pieredzi, ar saviem stāstiem, un kas ir ļoti vērtīgi, jo bieži ir tā, ka viņi ir eh, katrs viens par sevi, un viņiem liekas, ka tā ir tikai viņiem, un viņam vienam, un tad uh, sanākot kopā, viņi skatās viens uz otru un saka, hm, tev arī tāpatās ir jāizdā, un tad jau, <laughs> un kā tu ar to tiki galā, un tāds ļoti vērtīgs sarunas. Mm un atbalsts viens otram, viņi sniedz to atbalstu, kā arī vairāk iepazīstās savā starpā, rodas kāds kopīgs intereses. Mm. Jā. Nu, arī šajās grupu nodarbībās nākot, ja var arī, arī jāsadraudzējās jā. un jā. Mm -hmm. Jā, brīnišķīgi. Nu, varbūt kāds novēlējums, kāds ieteikums <laughs> mūsu klausītājiem. Gan jau tas, ko jau es saku, ka ticiet uz saviem bērniem, uzticieties, neļaujiet, ka kāds var pateikt, ka viņš zina labāk par jūsu bērnu. Jā. Un droši vien jā, ka tās atbalsta grupas, kad uh, ir vērts draudzēties un uh, dot kādus uh, tos, tās savas pieredzes nodot viens otram un tādējādi uh, Uh, nu, tādējādi rodās tā, tas, tā, arī tā ticība, kad es varu, ka mans bērns var mm. Jo nu, tas, ko es esmu stāstījusi jau vairāk kārt, kad man bērns slimnīcā strādājot, man strādāja puisis ar cerebrālo trieku. Šobrīd jau viņš 20. gadu strādā bērnu slimnīcā. Mm -hmm. Jā, viņš nevar izdarīt visas darbas, uh, eh, pilnīgi visus, ko var jebkurš, bet ir darbi, kurus viņš var izdarīt, un tos viņš dara, un viņš jau dara 20 gadus tos, un viņš ir noderīgs, un viņš nopelna savu naudiņu, un šajā centrā mums bērniņi, kas nāk, eh, mums ļoti daudz ir tādi, kuri var kuriem var atrast to varbūt vienas, divas lietas, ko viņi varēs darīt, bet viņi varēs darīt, un viņi būs derīgi sabiedrībai un pašiem prieks un mhm. vecākiem. <laughs> Tā kā galvenais ir ticēt. Mhm. Jā. Paldies, Vita, jā, paldies uh, Dievam par šo laiku, jā. ko viņš mums ir atvēlējis, un uh, paldies jums, klausītāji, un uh, jā, Nu jā, tad laikam tā ticība, lai, lai saglabājas ikvienam mūsu klausītājam, jā. jā, jo Dievs jau saka, ticība nepamet kaunā. Un kas tad lai ir tev ticība? notiek, kā tu tici. Jā, un kas tad ir ticība, pārliecība par neredzamām lietām, jā, jā. ka mēs neskatāmies uz apstākļiem, mēs neskatāmies uz kādu negatīvo pieredzi, uh, Bet, eh, jā, šeit iedvesmas stāsti, un, un pat, ja tādu nav, pāri visam vienmēr ir Dievs, un uh, viņš zina, un viņš dod, uh, dod labāko, dod labāko, pat, ja mums tā nešķiet, ka tas ir labākais. Nu jā, jo mēs neredzam to pilno ainu. Jā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem. Esiet mm. svētīti. Esiet svētīti. 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latvija. Īsteno mīlestību darbos.